Այս անգամ Ադրբեջանի անհանգստության պատճառն ամենևին էլ Արցախյան զինված ուժերի հնարավոր հարձակումը կամ հակահարձակումը չէ հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Այո, դա այն անհանգստությունը չէ, որ Բաքուն ապրում էր 1993-ի ամռանը, երբ Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերը ազդագրելով հայրենի երկրամասի մեկ տարի առաջ հակառակորդի կողմից գրավված տարածքները եւ շարունակելով հակահարձակումը Սրանցած խորանում են ճշնամու թիկունքը, խոշապի մատնելով ինչպես ադրբեջանական զորքերին, նույնպես եւ ողջ ադրբեջանական հանրությանը։ Անձամբ լսել եւ հիշում եմ ադրբեջանական ռադիոյի լուրերի Սահար թարգմանաբար առավոտ ծրագրի ժամը 7-ի թողարկմանը հաղորդավարի մուտքի խոսքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ասում էր նա, խնդրում եմ հանգիստ մնացեք, խոշապի մի մատնվեք։ Հայկական տանկերը դեռ գզգալասին չեն մոտեցել։ Գզգալասին երևի գիտեք, իսկ նախկին բաքվեցները հաստատ հիշում են, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Կասպից ծովի ափին գտնվող Կուշի աշտարակոչող հին բերթային կառույցն է։ Ասել է թե ադրբեջանցի հաղորդավարը խոշապահար հայրենակիցներին նախազգուշացնում էր, թե հայկական զորքերը դեռևս Բաքու չեն մտել։ Երևի թե չմտածելով, որ այդ փսով իսկ ավելի է խորացնում նրանց համակած վախն ու սարսափը, հասկացելով, թե չի բացառում, որ մտնեն։ Դա նաև այն անհանգստությունը չէ, որ Ադրբեջանի իշխանություններին եւ մանավանդ լայն ադրբեջանական հանրությանը համակել էր անցյալ տարվա ապրիլյան կարճատև պատերազմի արդեն իսկ երկրորդ օրը։ Ինչպես հիշում եք, հերոսաբար դիմակայելով Բլիցկրիգի սկզբունքով անսպասելի հարձակման անցած ադրբեջանական զորքերի ճնշումը, Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերն արագորեն վերադասավորեցին ուժերը եւ ձեռնամուխ եղան հակահարձակման գործողությունների որոնց արդյունքում հակարակորթը զգալի կորուստներ կրելով ետ շպրտվեց մեկ օր առաջ իր գրաված դիրքերի գերակշիռ մասից։ Մարտական գործողությունների հարակից շրջաններից դիպի Ադրբեջանի խորքերը, ընդཐུպ մինչև Բաքու ձգվող ճանապարհները, պատկերավոր ասած խեղդվում էին խոճապահար փախչող ամբողջի հորզանքից, ինչպես նաև մանր եւ խոշոր եղջերավոր անասունների հոտերից ու նախիրներից։ Ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներ, առանձնապես ընդդիմադիր կեցվածքի էլեկտրոնային եւ տեսաձայնային աղբյուրները, որոնք գործում են եվրոպական երկրներում, հետագայում անդրադառնալով այդ օրերին Ադրբեջանում տիրող խառնաշփոթ իրավիճակին, հաղորդում էին, որ հանրապետության մայրաքաղաքը 1-2 օրվա ընթացքում վերածվել էր անասունների հսկայական փարախի։ Պահը իրոք Ադրբեջանի համար անկանխատեսելի հետևանքներով էր հակեցած, սանձազերծած պատերազմի համար նրա հատուցումը դարձել էր անխուսափելի եւ հաշվի առնելով Արցախյան ուժերի խորքային առաջխաղացման հավանականությունը, Բաքուն խոչապի մեջ էր ընկել, ստիպված լինելով խնդրանք աղերսանքով դիմել Մոսկվայի միջամտությանը եւ Կրեմլը, որ հավատարիմ բաժանիր որ տիրես իր հին ավանդական սկզբունքին Դոբրո բարի էր ասել Բաքվի նոր ագրեսիային, Ըստ երևույթին նրան իր տրամադրած գվարդիական սպառազինությունը եւս մեկ անգամ իրական մարտական պայմաններում փորձարկելու նպատակով այսպես ասած տիրաբար հորթորեց Երևանին, իսկ վերջինիս միջոցով նաեւ Ստեփանակերտին դադարեցնել հակահարձակումը։ Կրեմլյան հորթոր հրահանգի շնորհիվ այն ժամանակ իրոք դադարեցվեցին լայնածավալ մարտական գործողությունները եւ ապրիլի 5-ին ժամը 12-ին հաղորդվեց, որ շտաբ կերպով Մոսկվա հրավիրված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների պետերը զինադադար են կնքել։ Արդյունքում Կրեմլը հավաստվեց, որ նախ զանգվածային ոչնչացման իր նոր զինատեսակները իրոք արդյունավետ են գործում եւ դրանք կարելի է վստահաբար շրջանառել աշխարհում, երաշխավորել այլ մեծահարուստ գնորդների եւ ապա հակամարտ կողմերին եւս մեկ անգամ մատնանշեց, որ անկախ վերջին քառորդ դարում տեղի ունեցած աշխարհակահաղական ու տարածաշրջանային զարգացումներից եւ փոփոխություններից ինքն է հարավ կովկասյան տարածաշրջանի անվտանգության միակ երաշխավորն ու անփոփոխ տերը։ Ինչ վերաբերում է հակամարտ կողմերին, ապա ապրիլյան զինադադարից նրանց այսպես կոչված շահումները տարբեր են։ Երևանը նախ դարձյալ համոզվեց, որ արտակարգ իրավիճակներում հայոց համազգային համախմբումը շատ ավելի զորեղ է, քան հակառակորդի անգամ գերարդիական զինանոցը, եւ ապա Բաքվին հստակ եւ անբեկանելի հասկացրեց, որ հանգիստ մնատեղում կամ ինչպես արցախցիներն են պատկերավոր ասում, տեղը տիտիկանի։ Այլապես եթե եւս մեկ անգամ Զենքով ելնի Արցախի դեմ, ապա անմոռաց դաս կստանա։ Իր հերթին Բաքուն նախ խուսափեց նոր անհամեմատ խորքային տարածքներ կորսելու վերահասվտանգից եւ ապա սեփական հանրությանն ազդարարեց իր ապրիլյան հաղթանակի մասին, որպես ապացույց մատնացույց անելով զինադատարի շուտապույտ հաստատման շնորհիվ իր զորքերի վերահսկողության տակ մնացած մի քանի արցախյան դիրքերը։ Իդեպ նույնիսկ այս օրերին ապրիլյան պատերազմից հետո անցած գրեթե 1.5 տարի անց Ադրբեջանի նախագահը եւ նրա ենթակա իշխանավորները էական չէ քաղաքացիական թե զինվորական չեն դադարում ծնծղաներ խփել իբարս այդ շակերտների մեջ ասած հաղթանակի Բայց վերադառնանք այսօրին Ադրբեջանում տիրող անհանգստությանը։ Պարզվում է, որ այս անգամ Տագնապի տեղիք է տալիս Միացյալ Նահանգների Սենատի քննարկմանը ներկայացված եւ ամենայն հավանականությամբ ընդունման ենթակա օրենքի նախագծին, համաձայն որի նախատեսվում է պատժամիջոցներ սահմանել ռուսաստանյան զենքի առողջարկի համար։ Առաջին հայացքից հնարավոր է տարօրինակ թվա Բաքվին համակած այդ ոչ այնքան հաճելի զգացողությունը։ Ի վերջո այդ պատժամիջոցները կարող են անհանգստություն պատճառել հենց օրինագծի հասեատիրոջը Ռուսաստանին նոր զինատեսակների արտադրությամբ ու վաճառքով զբաղվող այդ երկրի ձեռնարկություններին եւ արևտրական ընկերություններին բայց ստացվում է, որ այդ անցանկալի հերանեկարից Մոսկվան այնքան չհուզված, որքան Բաքուն։ Կարող ենք հարցնել, ինչու՞ բայց հարցին պատասխանելու հնարավորությունը տրամադրենք Բաքվի իշխանությունների խոսափող Հակին աս էլեկտրոնային կայքին, որի աշխատակիցն այդ թեմայով հարցազրույց է վարել էքսպորտ վարոժենի թարգմանաբար սպառազինության արտահանում ռուսական հանդեսի գլխավոր խմբագիր ռազմավարության եւ տեխնոլոգիայի վերլուծության կենտրոնի փորձագետ Անդրեյ Ֆրոլովի հետ այն հրապարակելով հոկտեմբերի 29-ին։ Ինչպես այդ զրույցի ժամանակ հայտարարել է ռուս փորձագետը, մեջբերում եմ, ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցները խոչընդոտելու են Ադրբեջանի զենքի հնարավոր մատակարարումների հարցում, քանի որ լայն հնարավորություն են տալիս պատժելու բոլոր նրանց, ովքեր արևտունն անում այդ ընկերությունների հետ մեջբերման ավարտը։ Ի հաստատումն ասվածի, Հակին ազի հաղորդագրության մեջ հղում է կատարվում Մոսկովյան Նովոստի լրատվական գործակալության հաղորդագրության նարայն, որ ինչպես լրագրողներին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա, հակառուսաստանյան նոր պատժամիջոցները կարող են վերաբերվել Մոսկվայի կողմից երրորդ երկրներին բարձր տեխնոլոգիական զինատեսակների վաճառքին։ Այլ կերպ ասած, օրինագիծը ընդունվելու պարագայում տարածվելու է աշխարհի առնանց բացառության բոլոր երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի վրա։ Օրինագիծը սահմանվում է Ռուսաստանի պաշտպանության եւ հետախուզական գերատեսչությունների մաս կազմող եւ կամ այդ գերատեսչությունների օգտին աշխատող ընկերությունների նկատմամբ։ Համաձայն պետ դեպարտամենտի հրապարակած ցանկի Իչարս մի շարք գերատեսչությունների այնտեղ ներառված է Ռուսաստանի պաշտպանական արտադրական համալիրի 33 կառույց, որոնց հետ Ադրբեջանի պաշտպանության եւ ռազմական արտադրության նախարարությունները սերտորեն փոխգործակցում են ահա տարիների վեր, ինչպես բանակի սպառազինման, նույնպես եւ սեփական զինարտադրության կազմակերպման խնդիրներում։ Գործագետ Ֆրոլովի խոսքով իրավիճակն անհամեմատ լուրջ է ու քանի գնում ըստ երևույթին ավելի կուտ թարանա, ընդ որում դա կարող է երկար տևել։ Այլ կերպ ասած, Միացյալ Նահանգների դերևս քննարկման փուլում գտնվող, բայց կրկնում եմ, ամենայն հավանականությամբ ընդունման ենթակա նոր օրենքն ի զորու է փակելու Մոսկվայից Բաքու ձգվող այն խողովակը, որն ահա տարիներ ի վեր աշխուժ գործում է Ռուսաստանի փոխվարշապետ ռազմատեխնիկական հանձնաժողովի ղեկավար Դմիտրի Ռոգոզինի եւ Ադրբեջանի առաջին փոխվարշապետ կառավարությունում ռազմաարդյունաբերական ոլորտի հարցերի համակարգող Յաղուբ Էյուբոյի երանդուն եւ անշուշտ ոչ առանց անznապես շահախնդիր ջանքերով։ Վերհիշենք Ռոգոզինի հայտարարությունը, որ նա արել է Էխո Մոսկվին տված հարցազրույցում դերևս անցյալ տարվա ապրիլի 12-ին, պատերազմի դադարից օրեր հետո։ Մեջբերում եմ. Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Ադրբեջանը ճիշտ է, դաշնակից չէ, բայց ռազմավարական գործընկեր է, վճարունակ գործընկեր։ Նրանք վճարում են զենքի համար, Ռուսաստանը նրանց զենք է վաճառում, իսկ եթե չվաճառի, կվաճառեն ուրիշները։ Մեջբերման ավարտը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում բախումներին Ռոգոզինն ասել է. «Ոչ թե զենքն է կրակում, այլ մարդիկ»։ Ընդ որում նա տարակուսել է, թե ինչու է զենքի վաճառքը հակամարտող կողմերին դժգոհության տեղիք տվել, դանվանելով դեմագոգիա եւ լավկան նվնվոց։ Իր հերթին Ադրբեջանի փոխվարշապետը հանդես գալով Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տնտեսական համագործակցության հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի նույն թվականի դեկտեմբերի 16-ին նիստում հայտարարել է, թե երկու երկրների հարաբերությունները հասել են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի, Ռուսաստանը ոչ միայն տնտեսական գործընկեր է, այլև տարածաշրջանի անվտանգության երաշխավորը։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան իհարկե չբարձրաձայնեց բայց ինչպես երևի կռահում եք, տարածաշրջանի անվտանգության երաշխավոր արտահայտության ենթատեքստում հասկացրեց ներկաներին, որ իրականում Ռուսաստանն է տարածաշրջանի տերն ու տնորենը, այսինքն ում հետ կուզենա անվճար բարեկամություն կխաղա, ում հետ իրական բարեկամություն կանի վճարովի հիմունքներով։ Արդյոք նույն այդ վճռովի իրական բարեկամության արտահայտություն չէ, որ Իաղուբ Էյուբովը ապրիլյան պատերազմից ուղիղ 3 շաբաթ առաջ, մարտի 10-ին, Մոսկվայի Կրեմլում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ձեռամբ ստացել է բարեկամության շքանշան Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բարեկամության ու համագործակցության ամրապնդման, տնտեսական ու մշակութային կապերի զարգացման գործում ներդրած մեծ ավանդի համար։ Արդյոք հնարավոր է, որ հենց այդ շրջանում է հնչել մոսկովյան վճռորոշ Դոբրոն Բարին, որ Ադրբեջանին օդ ու ջրի պես պետք էր Արցախի դեմ լայնածավալ ագրեսիա սանձազերծելու համար։ Ինչևէ, Դա թող քաղաքական վերլուծաբանիս սոսկ ընդհանրությունը թվա եւ համարենք թե չի համապատասխանում կամ քիչ է համապատասխանում իրականությանը։ Հնարավոր է, բայց այդպես են եթե ոչ փնդում, ապա ընդհանրում Հայաստանում եւ Արցախում ինչու՞ չէ։ Մեր երկու հայկական պետություններից հեռու այլ երկրներում բնակվող քաղաքացիների շատ-շատ թերը, այդ թվում քաղաքական վերլուծաբաններ, նրանք, ովքեր այս կամ այն չափով շահագրգիռ տիրապետում են Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության ողջ ընթացքին, ինչպես նաեւ կարգավորման կարգավորման գործընթացին վերաբերող հասարակ մահկանացուների համար հասանելի բաց տեղեկատվությունը։ Ի վերջո, ինչպես ասում են, մախատը պարկում չես թաքցնի։ Ամերիկյան սենատի օրենքը ինչ խոս կարող է անդրադառնալ նաև Հայաստանի վրա, որը նույնպես բարբերաբար սպառազինություն է ստանում Ռուսաստանից։ Իհարկե, ոչ այն քանակությամբ, ինչպես Ադրբեջանի Պարագայում է, այսինքն անհամեմատ շատ քիչ, բայց այնուամենայնիվ ստանում է։ Առավել ևս, որ Հայաստանն այդ զենքն արտոնյալ պայմաններով, այսինքն համեմատաբար էժան գներով է ձեռք բերում, քան Ադրբեջանը, քանզի ի տարբերություն Ադրբեջանի Հայաստանը որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ օժտված է այդ արտոնությամբ բայց ամերիկյան պատժամիջոցները նախատեսված է տարածել աշխարհի անխտիր բոլոր երկրների վրա, ուստի հազի թե դրանից խույս տալու հնարավորություն ունենան ՀԱՊԿ անդամ դաշնակից երկրները, այդ թվում Հայաստանը։ Սակայն Զինապաշարի այդ քիչ քանակությամբ մատակարարումն անգամ, ինչպես հայտնի է, խոր զայրույթ է պատճառում Ադրբեջանին։ Հատկանշական է, որ ՆԱՏՕ-ի վերջին նստաշրջանում ադրբեջանական պատվիրակությունն այդ կապակցությամբ հերթական անգամ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Մոսկվային մեղադրելով, թե նա զինում է շակերտների մեջ ասած զավթիչին։ Այս անգամ բողոքի առիթերը, ինչպես կռահում եք, Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին վերջերս տրամադրված վարկը ժամանակակից սպառազինություն եւ տեխնիկա ձեռք բերելու համար։ Ահավասիկ, այսպես ասած, մեղադրանքների մի փունջ, որը հնչեցնում են ադրբեջանցի փորձագետներն ու վերլուծաբանները։ Եվ այսպես, մեջբերում եմ այդ խաղացները։ Ժամանակակից զինատեսակներ մատակարարելով Հայաստանին, Ռուսաստանը նպաստում է ագրեսոր եւ զավթիչ երկրի ռազմական ներուժի ամրապնդմանը։ Հաջորդը Ռուսաստանը պետք է ավելի ուշադիր վերաբերվի Հայաստանին սպառազինություն մատակարարելու հարցին, քանզի նման քայլը կարող է տարածաշրջանում իրավիճակի լուրջ սրման հանգեցնել։ Հաջորդը Ռուսաստանի գործողությունները խախտում են չեզոքության սկզբունքը, որը նա պարտավոր է պահպանել իբրև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, եւ այսպես շարունակ ընդཐոբ մինչև իհեճուկս Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միացյալ նահանգներից սպառազինություն գնելու այլընտրանքի օգտագործում երևի թե մոռանալու այն հանգամանքը, որ Վաշինգտոնն արդեն քանիցս հրաժարվել է զենք վաճառել Ադրբեջանին եւ առհասարակ հակամարտ կողմերին։ Բացի ամերիկյան պատժամիջոցներից արդյոք կա մեկ այլ միջոց օրինական թե զարտողի ճանապարհներով սպառազինվելու Բաքվի հիվանդագին ախորժակը փակելու համար։ Պարզվում է, որ այո, կա այդպիսին։ Այդ այլընտրանքային միջոցը դերևս ապրիլյան պատերազմի ավարտից 1 ամիս անց մայիսին առաջարկել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավ Աշխոչարյանը։ Նրա տեսակետով իմաստունի վերադառնալ հակամարտության բոլոր կողմերին զենքի մատակարարումների նկատմամբ արգելանք մտցնելու գաղափարին փոխարտ գործնախարարի խոսքով մեջբերում եմ Ռուսաստանն ասում է որ եթե ինքը զենք չվաճառի ապա դա կարող է մեկ ուրիշն անի Ես կողմնակից եմ, որպեսզի լրիվ արգելանք մտցվի տարածաշրջանում հակամարտության բոլոր կողմերին զենքի վաճառքի նկատմամբ։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան կարող են դրան հասնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւ դա ճիշտ կլինի։ Մեծ բերման ավարտը։ Կարծում եմ միանգամայն իրագործելի է հայ դիվանագիտի այդ ողջամիտ առաջարկությունը եւ վաղ թե ուշ ՄԱԿ-ը պետք է որ դիմի նման արմատական քայլի։ Մանավանդ դա բխում է աշխարհում խաղաղության ու կայունության պահպանման նրա իսկ աննադրական նպատակներից ու խնդիրներից։ Այդ պիսով անշուշտ ոչ միայն որոշակի կզսվեն Ադրբեջանի շարունակաբար սպառազինվելու մոլերան ջանքերը, ոչ միայն կբացառվեն հակամարտության գոտում լարվածության սրացման ուղղված նրա սադրանքները, այլև այդ ամենի բացառման պարագայում Բաքուն պարտադրված կլինի վերջապես հանգիստ պահվածքով նստել գալակսային սեղանի շուրջ, ինչպես սահմանված ընդունված է մնացյալ քաղաքագիրտ աշխարհում։